Er blickte düster und kehrte sich ab, weil der Blinde zu ihm kam. Was lässt dich wissen? Vielleicht läutert er sich oder bedenkt, so dass ihm die Ermahnung nützt. Was nun jemanden angeht, der sich für unbedürftig hält, so widmest du dich ihm, obgleich es dich nicht zu kümmern hat, dass er sich nicht läutern will. Was aber jemanden angeht, der zu dir geeilt kommt und dabei gottesfürchtig ist, von dem lässt du dich ablenken. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة Keineswegs, gewiss, es ist eine Erinnerung.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 Woraus hat er ihn erschaffen? Aus einem Samentropfen hat er ihn erschaffen und ihm dabei sein Maß festgesetzt. Den Weg hierauf macht er ihm leicht. Hierauf lässt er ihn sterben und bringt ihn dann ins Grab. Hierauf, wenn er will, lässt er ihn auferstehen.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 Wir gießen ja Güsse von Wasser. Hierauf spalten wir die Erde in Spalten auf und lassen dann auf ihr Korn wachsen und Rebstöcke und Grünzeug und Ölbäume und Palmen und Gärten mit dicken Bäumen und Früchte und Futter als Niesbrauch für euch und für euer Vieh. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Wenn dann der betäubende Schrei kommt, am Tag, da der Mensch flieht vor seinem Bruder und seiner Mutter und seinem Vater und seiner Gefährtin und seinen Söhnen, Jedermann von ihnen wird an jenem Tag eine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt. Die einen Gesichter werden an jenem Tag erstrahlen, lachen und sich freuen, und auf den anderen Gesichtern wird an jenem Tag Staub sein, und sie werden von Dunkelheit bedeckt sein. Das sind die Ungläubigen und Sittenlosen.